Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ է Ծովինար Գրիգորյանը։ Աշխարհահռչակ գիտնական Նիկոլայ Սերգեյ Ենիկոլոպովը ծնվել է Ստեփանակերտում, ավարտել է համար 1 դպրոցը։ Ռոման Ենիկոլոպովը նրա հորեղբոր որդին է եւ ապրում է Ստեփանակերտում։ Ռոման Իսաջանովիչին խնդրեցի պատմել իր նշանավոր զարմիկի մասին։ Ունկնդիրը կարծում եմ ներողամիտ կլինի նրա խոսքում հնչող ռուսերեն արտահայտությունների համար։ Ռոման Իսաջանովիչ, աշխարհահռչակ ֆիզիկիմիկոս Նիկոլայ Ենիկոլոպովը ձեր հորեղբոր տղան է։ Ձեր տարիքային տարբերությունը մեծ չէ, նա ծնվել է 1924 թվականին, դուք 1931 թվականին, այսինքն ընդամենը 7 տարի։ Հորեղբայրս Սերգեյ Գյուշիդովիչ Ենիկոլոպով աշխատում էր Միջին Ասիայում, Ուզբեկիստան։ Պաշտոնով նախարար Կապի նախարար հաստատ։ Այո։ Հայրը հիվանդանում է հաստակով էր։ Նա գյուղում էր դե- բուսապատում։ Այո։ Կանչումա որպեսի գործնահազներին, որպես հավաք տան։ Ստիպված ինքը քաղաքացիական պատերազմի տարիներն է լինում Գալիս է Բաքու, Բաքվից ուղարկում են Բերդը։ Կապին բետ։ Մարզը բողոքում է, որ մենք մասնագետ ունենք մարզում։ Առաջինը տա երկրորդը ինքն է ստիպված լինում, որ երկու աղջիկ ունենալով երրորդը այդ տղան է եղել Նիկոլայը։ Դեռ Նիկոլայը լույս աշխարհ չէր եկել։ Չծնված դեռ Այդ ժամանակ հայրը, ասենք իմ պապա Դյունշը, ստիպում է, որ տեղափոխվեր Տամալարինի ռայոնա, երեխան բադակը տաս։ Դրա համար նա տեղափոխում է Ստեփանակերտ։ Այստեղ ծնվում է Նիկոլայը։ Այստեղ լինում է կապի պետը, մարզային կապի Սերգեյը։ Նիկոլայը այստեղ որ ծնվում է, այստեղ էլ մեծանում է, այստեղ էլ դպրոցն է ավարտում, համար 1 չի ավարտում։ 8-րդ դասարանից հանձնում է ամբողջ կուրսը, դասի եւ տեղափոխում Երևան ընտանիքով են տեղափոխում։ Այստեղ հոր նկատմամբ 3 հոգի են։ Կանոն, թե հարցրեցինք իրենից։ Սերգեյ Դյուսուդովիչ, երկու զույգ կալոշ ես առել։ Ինչի՞ է։ Պատասխանում է, որ մեկը պարադն է, մյուսն էլ ամենօրյա։ Գալոշները խոշիկի փոխարինում է եղել այդ տարին։ Այսինքն դա շքեղություն էր։ 3 հոգի կան թե ասել է թե սովետական խանութն է, էլ է չի լինի։ Գործը ասում է դատարան։ Հա, դատարան եկել են եզակացության տարուկես զաբալտավնյու լեզվի։ Այդ ժամանակ աղջիկը Նիկոլայ Սերգեյեվիչի քույրը Բաքվի Ամիյումնա սովորում բժշկական ինստիտուտ հերացնում են։ Էմեկին էլ ապտեկի գծով արին։ Դրանը հերացնում են 39 թիվի։ Մայրը ստիպված Այն աղջիկները այնտեղից որ հեռացնում են, սա էլ 8-րդ դասարանից որ քննությունները հազնում է 10-րդ ատեստատ ստանում, դրան էլ հետը միասին փոքր քույրու ռոզան։ Էլի սովորում ալինում դպրոցում, վերցնում գնում Երևան հայրը բանտում էր։ հա։ Այնտեղ պատահամա մեր հայրենակիցներին Մանուչարյան զինավոր է եղել։ Մանուչարյան Զինավորը եղել է Հայաստանի ներքին գործերի նախարար։ Ճանաչելով հոր եղբորս Սերգեյին, ամենջապես դասավորում է Աբովյան փողոցի վրա Երևան հյուրանոցի դիմացը։ Մի հատ մեծ սենյակ, մի հատ էլ փոքր։ Հանրակացարան։ Տեղատվալիս տրանս եւալ ինստիտուտում դասավորում կուրսը շարունակում։ Քույրերը։ Ինքը Նիկոլայ հայրը ցանկացել է որ էտել լինի բժիշկ Նիկոլայը մտնում է բժշկական ինստիտուտը Երևան։ Առաջի կիսամյակը որ սովորում է, նրան բժշկական գիտությունը դուր չի գալիս։ Այդ ժամանակ պոլիտեխնիկը բաց են անում։ Ինքը անցնում է պոլիտեխնիկը։ Պոլիտեխնիկն երրորդ կուրսից է հանձնում դիպլոմ ստանում։ 46 թվին ավարտելուց հետո գնում է ասպիրանտուրա Մոսկվա։ Սիմոնով Ակադեմիկով։ Սիմեոնով, Նիկոլայ Սիմեոնով։ Հա, նրա ղեկավարությունը շարունակում է իրական աշխատանքը, ԽՍՀՄ մասշտաբով եղել ամենից երիտասարդ ակադեմիկ։ Ռոման Իսաջանովիչ, նա Ստեփանակերտում էր, դուք դեռ Մարտակերտում էիք։ Շփումներ կային երկու եղբայրների միջև։ Ինչպիսի եղբայրեր, ինչպիսի ընկերեր։ Մենք եղել ենք հոր եղբոր տղերք, բայց եղել ենք որպես հարազատ եղբայրներ։ Նա մի անգամ այստեղ հյուրասիրության ժամանակ Գևոր կողմեր առաջին քարտուղարը հյուրանոցում նստած ցեղանի այն կողմը ինքնա, այս կողմը ես եմ, շուշուտ բարձրանում էր ինձ համբերում Георгиеву ասեց. "Впервые я вижу двоюродные братья так теплых отношениях Николай говорит, а мы не двоеродные, мы родные. Ռոման Իսաջանովիչ, կարելի ասել ձևավորված մարդ էր, երբ հեռացավ Ղարաբաղից, Հայաստանում էլ բարձրագույն կրթություն ստացավ, այնուհետև Ռուսաստան, կապը պահում էր հայրենիքի հետ։ Հաճախ էր հյուրընկալվում ձեզ Ստեփանակերտում լինում։ Ոչ թե միայն Ստեփանակերտում, ամիսներով կուսապատ գյուղն էր գալիս, երախոց հետ միասին։ Հայրական օջախը մնում է, պատենական օջախը։ Մայրս ընդ էր ապրում, մենք հավաքում էինք նա շատ էր սիրում, որ այն վայրերը, որտեղ որ երախա ժամանակ եղել է, կրկնեի եւ կրկնեի։ Թեկուզ ընտանիքով Ստեփանակերտում էին ապրում, բայց արձակուրդներին միշտ լինում էր կուսապատում։ Շատ էր կապված հայրենի բնության հետ։ Մի անգամ գնում է ինստիտուտ տոնկոյ քիմիայի։ Նոր քիմիայի ինստիտուտ, որտեղ որ կինն էր աշխատում։ Կինը հայուհի էր։ Մադրինա Գրիգորյան, դա։ Տեսում է այնտեղ մի սևամոր թուխ մաշկով մեկին կակարի։ Մոտենում է այդ տղային, ինչ ես անում ստեղ, թե եկավ եմ որ քննություն հանձնեմ այս ինստիտուտը մտնեմ, բայց կրթությունս հայկական է։ Ասում է, որտեղ ես մի փոքր մարզից եմ, ասում է, չեք ճանաչի։ Ասա տեսնեմ, Ղարաբաղցի եմ, Որ գյուղից ես։ Դամիրլի գյուղից։ Ասում եմ, որ Սաշան այնտեղ ոստան անում, այդ երեխան հրճում է, որ անանչում է Սաշան էլ մեր ազգի ներկայացիչը, կոլխոզի հաշվով այնտեղ բանջարանոցում է։ Ինքն էլ որ գալիս էր մեզ մոտ որպես հասակով մարդ, նրան անպայման պիտի այցելի զրուցի եւ որտա ասում է այդ տղան ավելի է ողջևորում, հիմի ասում է մի քանի հարց եմ տալու։ Ասում է հարցերս մոտ պատասխանեց Ես ասում եմ այնտեղ զգուշացրի նրա մոտ գիտություն կա, բայց հայկական է կրթություն։ Եթե ռուսերեն չկարողանա արտահայտել, որպեսզի հաշվի առնել։ Նրան ընդունում են առաջի զամենը քնության ժամանակ։ Ինքը գալիս է, տեսնում ոնց է վիճակը, որ քնությունների ժամանակ դարքավորին։ Գալիս է տեսնում, դա թողը գնացել։ Ռուսերեն նրա համար դժվար է եղել Այդ տղան հետագայում պատում էր, գոհունակություն էր հայտնում, որ ինչպես հարազատ մարդ ինձ հետևել է։ Առաջել է։ Եթե մեկին նկատում էր, որ Կովկասից է, լինի ազերբայջանցի, լինի վրացի, լինի հայ, հետաքրքրվում էր, չեմ բկ պալես։ Ինչով կարող է օգտակար հա, լինել։ Մի անգամ գնացել էի Մոսկվա, հյուրասիրության էր եկել Ուզբեկիստանը հուսավորության նախարարը։ Հարց տվի զրույցի ժամանակ, ասում եմ, «Ну, Коля, все-таки ты дошел до потолка»։ Ասում էր, «Գիտությունը սահման չունի, դեռ պիտի գնա»։ Հետո հարցրի, ասեցի, «Քո помощникները, մոտիկները, բոլորը հрьяները, չի է տեղը, это малочисленный народ, надо поддержать» ասեցի ուզբեկները այդ գուման են արել։ Հայրը աշխատում էր Ուզբեկստանում։ 7 լեզու է իմացել հայրը։ Հին մամիկոնյաններից ենք։ Մեր մի ներկայացիչը Մանուչար աղա Ենիկալոպով։ Եղել է Վրաստանում, Վրաստանը մի իշխան, դրան անվանել է Ենիկալոպ։ Ենիկալոպ նշանակում է լեզվի արկղ այնքան լեզուները իմացում, որ այդ օրվանից մամիկոնյաները դարել են գինեկալուկներ։ Եվ դա եզակի ազգանուն է, որտեղ որ ուզում լինի, անպայման պիտի մեզ հետ այդ կապը լինի։ Տղան մեկը Ամերիկան մեջալաններն է, հատենսաբան։ Մեկը Մոսկվա, նա շիշուտ առաջի ալիքով ելույթ ունենում, հոկեբան, заведующий отделом Академии наук России մեր նախնիները Թեհրանում, ինչի համար ասեցի, Նիկոլայ Սերգեյիչը գնում է Թեհրան, այդ եղել է 60 թվականին, կրկնակի 65 թվականին։ Իմանում եմ, որ պիտի ելույթ ունենա, հայտարարությունը որ լինում է ազգանունով են ճանաչում, գալիս եմ մոտիկից ծանոթում, դե ասում է յուրաքանչյուրի հպարտանում էր, որ զավոդ ունի, ֆաբրիկա ունի, սեփական։ Ասում է, չարս կտրել, չիսել ասեցի, սեփական լաբորատորիա ունեմ, под է, там 5 человек работает. Ասում եմ իմասը հավատացի, իմասը չհավատացին, որ այդ սովետական օրոք չկար։ Ինքը ասում էր, որ քիմիան պապից է անցել Գյումշուդից։ Ասում է ինքը պրակտիկորեն զարգացրել է, բայց ինձ թերիան է անցել։ Իմ պապը Գյումշուդը մեկել քուրու ծնողազուրկ են դառնում, դեր մանկական հասակում, բայց պապը խելացի մարդ է եղել։ Այն ժամանակ նրան բեկ էին ասում, Ջումշուտ բեկ։ Ջումշուտ բեկ, թողումը էստեղ գնում Թեհրան, Մերոնդ մոտ։ Այսինքն Մերոնք արմատները արմատները Պարսկաստանից հեռանում են։ Այնտեղ գրաշեշիկը մոնստով։ Ներկարար է աշխատում շոլկնա, բամբակնա, գործվածքներ էր ներկա։ Այդ գործվածքները նա ինչից էր իրեն մեջից կարասներ ուներ, մեծ այգ է եղել պապիս, այդ կարասները այգում թաղած պահում էր։ Ամենից մեծ կարասը կարող էր մի 300 լիտրանոց լիներ, ներկի բաները այդ կարասներում էր պատրաստում, նա ինչից էր հիմնականում ներկերը պատրաստում խաղողի չամիչը, Թեհրանից որ ուղարկում էին, ավելի մեծ-մեծ Մարդակերտում նա կոմբինատ բացանում։ Ներկման արտադրամաս։ Մեծ հարստության տեղ մարդը դարձ։ Իմ հոր եղբայրը միջին Ասիայում ջերմում մահացավ։ Բանտում մահանում է։ 65 հասակում։ Այդ ժամանակ կոլեին ասում են, ինչի՞ ես կուսակցան։ Շաքերանց։ Ասում է, մի բուր հող եմ գցել խորս գերեզմանին, որ մտնեմ։ Եվ ոչ ինքը, ոչ էլ ես։ Ես էլ չեմ այդ կուսակցության անդամ եղել, ինքն էլ չի եղել։ Արցախյան շարժումը սկսվեց։ Ինչ վերաբերմունք ուներ ձեր հորեղբոր տղան շարժման հանդեպ։ Արդյոք հավատում էր, որ կարող ենք մեր նպատակին հասնել։ Այո, նա ասում էր, որ խալը, եթե կատարվել է 20-ական թվականներին, պիտի շարժման հետևանքով այդ խալները ուղղվե, պետք է համարձակ առաջ Սկզբում հավատում էինք, որ հնարավոր է Ղարաբաղյան հարցը առանց զենքի, առանց պատերազմի լուծվի, կուսակցությունը անպայման կլուծի, պատվիրակություններ էին մեկնում Մոսկվա, նույնիսկ հացադուլ էին կազմակերպել Ինքը ինչով էր օգտակար լինում մերոնց խորհուրդներով, նա ծայրահեղական բաներից հեռու էր։ Մի անգամ ես իր կաբինետում նստած ժամանակ Եվգենի Պրեմակով զանգում է, ասում է, «Կա Николай Сергеевич, я не могу звонить Амбурцумяну, Виктору Амбурцумяну, когда он голодовку объявил. Голодовку никогда в мире ни один политический вопрос не разрешался. Мне просто стыдно позвонить. Я прошу этим заниматься. Անմիջապես Նիկոլ Սերգեյեvichը զանգեց Վիկտոր Համբարձումյանին։ Ասեց Виктор Ամասասովիչ, другие мне звонили, но я прошу бросить это. Այսպես ասեց Նիկոլայ Սերգեյեvichը։ Սիու մինուտու էս ռոպեյս կթողնեմ, որովհետև շատ էր սիրում հարգում Նիկոլայ Սերգեյեvichին, առաջարկել իրեն պաշտոնը։ Նիկոլայ Սերգեյեvichը ասեց՝ դուք դեռ ժամանակ շատ ունեք աշխատելու։ Մի վրազեք, որ զրուցում էի, ասում էր լյոտ Տրոնովսը, но жалко, что нам время мало осталось։ Ասում է, լավ է, որ այսօր Հայաստանը անկախ է, դժվարություն է, բայց պիտի Հայաստանը ունենա իր բանակը։ Ամենից կարևորը, ասեց, սեփական բանակը ունենալով Նայիրիտը փակել ինքը դեմը եղել, ասում էր Նայիրիտը միակ փրկիչն է Հայաստանի տնտեսության զարգացման ով որ ելույթ ունեցել, ասել թող ակադեմիկ Նիկոլոպովը նաերիտը տանը Պադմոսկովի կառուցի։ Նիկոլայ Սերգեյեվիչը պահում էր 47 թվականի իրեն ելույթները գազետում տպած։ Վերջնում է գալիս այդտեղ կանչում բոլորին, ասում է 47 թվականին ես հակառակ եմ եղել Նաիրիտի կառուցումը։ Առաջի հերթին որ 25 հեկտար տեղ է զբաղեցրել Սակավահող Հայաստանում։ Երկրորդ հերթին հաշվի եմ առել էկոլոգիայի հետագայի բանը։ Այն ժամանակ չեմ լսել, կառուցել են, որ այդ կառուցածի արդյունքը ստանան։ Մեկը փակում եք Այդ տեխնացուն գրավոր ներողություն ախնդրում թերթի միջոցով Նրա զավակները կապ պահպանում են ազգականների հետ, այցելում են Ղարաբաղ։ 75-ամյակի կապակցությամբ կինը, տղերքը, թորները եկան այստեղ, կինն նախանցյալ տարին ամահացով ընտանիքում որպես հայ են դասիրակվել, իրենց հայ են զգում։ Մաքուր տերում են հայեր։ Տիրապետում են։ Ու այդ տատը պապը ստիպել են, որ սովորեն։ Իրաց մեջ էլ եղևա։ հա։ Պապենական տունը կուսապատում մնում է։ Չէ, վառվում է։ Պատերազմի տարիներին։ Տարիներ միջև վերջը այրվում է։ Երկհարկան էտոներ։ Պաստորեն այսօր միակ ազգականը Ղարաբաղում նրանց դուք եք։ Սեմեստեր Մարդակերտ ախպորոս թորնա բանկումն աշխատում, աղջիկս Երևան Երևանի բժշկական համալիրում է աշխատում։ Իրանք որ գալիս են, անպայման պիտի ինձ հստերից կանչեն տանեն մի քանի անգամ եկել են, ես եմ հրավիրել ազատագրումից հետո։ Բանկումն են եղել, Գանձասարում են եղել 3 անգամ։ Որ գալիս է այն փոքր տղան Նյու Յորքում ապրում, անպայման Գանձասար պիտի գնանք։ Հետո մարզակ եղնել մեզ համար հարազատ մեծ ծնդավայրը։ Գյուղն էլ տարավ ցույց տվել հեղափոխությունից հետո։ Հայրենասերներ են թորնը կոլեի թորնը այստեղ կոմանդիրովկա է գալիս գործում շտաբն է գալիս մայրեն ասել որ մերոնք ընտեղ են այդ ազգանունով այստեղ единственное и никого этого Ես Ռոստովին դինով այդ ժամանակ։ Աղջիկս ալինում էստեղ արտակոտ։ Կինս, որ գալիս է ես կոլեի թորն եմ մերոն հյուրասիրություն։ Մեծ տպավորությունա թողը մեր արմատը ինչ տեղ որ լինի, պիտի իրեն շի վտա։ Չկա մի Ենիկալոպով, որ մեկը մյուսին չիմանա։ հա։ Թեհրանում առաջի եւ երկրորդ գործողման ժամանակ նվեր են տալիս կոլեին մի ոսկի շախմատ բոլորը ոսկոտ պատրաստած այդ մեկը վերցրել է, բայց որ առաջարկել են Volga մեքենան, այնտեղ Թեհրանում այս անկներով վաճառում են, ասովա չէ, ես ունեմ, բայց չի ունեցել։ Կակաբեշիկները, որ այնտեղից վերադառնում են, ստուգում են, որ չունի, գնաց заводից ստաց մեքենա։ Կենցաղում ինչպիսի մարդ էր, ինչ ճաշեր էր սիրում։ Առաջի հերթին աշխատած էր, երկրորդ հերթին ընտանիքաս էր, երեխաներով նա հիանաններ, իրեն աստիճանի մարդիկ կան, որ փքվում են, ինչ են, նրա համար դա նշանակություն է։ Շատ հասարակ մարդ էր։ Հեկոս Երևանով ապրող, բայց մեր բարբարը չեր մոռանա շատ սիրում էր նարդի խաղը, մեր ազգային էտ ճաշատեսակները։ հա, Չեր մոռանում Հարիսան, Լինա Հայաստանից էր։ Լինականից էր, որ գնում էի ես իրանց մոտ Մոսկվա, ուրախություն էր։ Այստեղից մի հատ ոչխարի մորթած պատրաստած երեք դե ժամից հետո եղել եմ Մոսկվա։ Ես եմ մույս եղբայրս է, միասին որ գնացել ենք այնտեղ, ինք դե քուցերուկուտ մի խաշլամա պատրաստել։ Դուք լավ խաշլամա եք պատրաստում, իսկ ինքը կարողանում է լավ հայկական խորոված պատրաստել։ Թե համարում էր որ իրեն վայել չէ, ուրիշ պիտի պատրաստի ինքը ճաշակի։ Չէ, ինքը չէր հեռանում մաղարի մոտից, եւ ալ սիրում էր որ այնտեղ մի 50 գրամ թեյով է։ Միշտ ասում է, ինչ մոռանամ, չմոռանամ, մեր տան առաջի շահ թթի ծառը չեմ մոռանա։ Իրենց տները եղելը հին ապտեկայի դիմաց, որ գալիս էր էստը ֆոտոն ձերքին անպայման նկարում է։ Հիշում է, որ հայրը կող էր պահում, Թմար բադեր էինք պահում հորդատը, այն ժամանակ, որ հարցրել են Սարգսյան Չեսնոտում, Շեպիլովի գլխավորությամբ Չլենցեկա կապեսես, կոմիսիա գալիս Բաքու, Բաքվի Ստեփանակեր, արդարացնում են Լարի 7-8 լեզուի ինքնալ տիրապետում։ Նիկոլայ Սերգեյեvič քանի լեզվի էր տիրապետում։ Ֆրանսերեն, անգլերեն։ Ադրբեջաներեն գիտեր։ Պարսկերեն։ Պարսկերեն էլ գիտեր։ Վրացերեն։ Վրացերեն նույնպես։ Սերնդե սերունդ լեզուների իմացությունը փոխանցվում էր։ Ինքը միշտ էլ ասում է մորս ինչքան որ ծառայություն է եղել կատարեմ, կատարել եմ կրկնակի, երակի, քարակի, բայց որ հորս չեմ կարողացել։ Միշտ այդ բանը իրեն մեջ գնում էր իսկ խորթային կարգերի հանդեպ ինչ վերաբերմունք ուներ։ Բարձր էր գնահատում։ Ասում էր, իսկական պետությունը սա է, ապացուցում էր։ Ինչքանով որ Իրան առաջարկել են Նյու Յորքում, Ֆրանսիայում, Ակադեմիա նաուկ տեղ են տվել, ասում նիկոյեմ случае Ոչ մի դեպքում չի համաձայնել։ Աչերցերով մեծացրել է ԽՍՀՄ։ Ես նրան ակադեմիկոսն եմ։ Կարող ասում ավազակն էլ հարուստ լինի, կողն էլ հարուստ լինի, բայց իսկական հարստություն ռելացիություն միտքն է։ Մեզ էլ միշտ էլ մոտոր մեր կրթությունը ցանկացած ժամանակ պետք է։ Բացի քիմիայից, նա ինչ հետաքրքրություններ ուներ։ Գիտության բոլոր ճյուղերը իրան հինգ մատի պես երևում Ինչ արտադրությունից, որ նրան հարցնես, տեղ է հետաքրքրվում էր գրականությամբ։ Գրականությամբ պերվ եմ դոլգում։ Առաջին հերթին հա։ սիրում էր երաժշտություն։ Ահա, երաժշտությունը։ Սիրում էր կովկասյան խաղերը։ Կոլեկցիա էր պահում, կոնյակի կոլեկցիա։ Հավաքածուն էր։ Հայկական մի անգամ որեկը լրստեղ հյուրանոցում հրավարությամբ Георгиеву ասաց Николай Сергеевич, ты смотри, какой гигантский авторемонтный завод են կարող։ Ավտոնորոգման Հա, գործարան։ Ноис, Ноис, Борисович, а вы знаете, что строите? Հետագայում ասեց պիտի տարեկան երկու դիրեկտոր փոխես, երրորդը փոխես, չորրորդը փոխես, не будет оправдать. Если вы выпускали сельскохозяйственные машины, это другой вопрос. Трантера Кагнма СССР, Байста Ленилу, Азербайджане, Пенитак, ремонтники никогда не оправдывают. Мичем Кане Амиси проекта похела там, մի անգամ Ալեքսանդրով կանչմամոտը Ակադեմիայի նախագահ։ նախագահ Եվ քանի որ նա կուսակցական չէր, նրան այդպես էլ ղեկավար պաշտոն չեն տալիս։ չէ, ինքը չէր ցանկանում, Նաև չէր ցանկանում։ չէր ցանկանում։ Ասում էր գիտնականը պիտի գիտությամբ զբաղվի։ Ալեքսանդրովը կանչում է իր մոտ։ Ասում է Николай Сергеевич, это не по вашей линии, но так как ты чувствуешь человек, можешь решать, я поручаю вам։ բարձր որակի ալյուրի նկատմամբ ալինը, որպես քիմիկոս բացատրությունները տվելա, չպիտի ասմա երեխան դեսկոն ոզրոսի մանկական տարիքով տարիներ գրախմավի հարուս ծնունդը ընդունի Հանրապես բարձր որակի ալյուրից պատրաստած պիրաշկի յամը հա։ ասում են նա 12 մատյա աղիքում միջև էր խոց չի առաջացնում չի հեռանում ապացուցել էր դա մեկը թեփ աղմա խառն բարձրանալի հա։ ալերի հետ հաթաթխում դրանից թոներնով այնքը պատրաստում քեղացնելա պատրաստում ասма քեղացը как ты придумал Кагаться. Александровна это Ага, Асма, в детстве я ездил в селение, мой дед имел собственную мельницу. Конструкциян арала, электроканы Медесов Панарова, ինչի համար է օտր բխարնել Բարձր որակի ալյուր։ որպեսի միջինը ստանա։ Այսինքն ջրաղացի ալյուր։ Հացնել, մեջտեղ դրած ուտում են, այնքան խվալի տարը։ Գովե Ալեքսանդրով։ Асма, я так что не проиграл. Я же знал, что ваши специальности не относятся, но как подвижной человек вы можете. Азала, потому что я всю жизнь я крутился. Со всеми производствами я знаком. В студенческое время я кочегаром работал. Իսկապես Երևան պոլիտեխնիկում սովորում ժամանակ հնոցապան էր Հա։ աշխատում։ Հետո երկրորդն է տալիս։ Ծողոտը տեղափոխում են վագոններով 6 վագոնը մի վագոնը դարձնում։ Ոնց ծողոտը այդ մելնիցով կոտրատում է դեռնա մի վագոն 6 վագոնի տեղը։ 5 անգամ- վագոնի էկոնոմիա է ստանում, որ տեղափոխում են։ Վերջինը որ չհասցրեց, եթե չմահանար, էնել կանար, բենզինը պիտի տաբլետկաներ ավանար, մի տաբլետկան եթե 10 լիտր ջրի մեջ անետում, 10 լիտր բենզին աստացում։ Այդ թերի մնաց Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։